Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ։ Եթերում հայացք Արցախից հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Կամփոփենք ներկայիս շաբաթվա առաջի կեսին տեղ ունեցած կարևորագույն աշխարհակահաղական զարգացումները։ Երեք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Բելարուսիում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ղырղստանում տեղ ունեցած գործ, գործընթացները գործ բարդություններ են ստեղծել հավաքական անվտանգության կազմակերպության համար։ Այն Ռուսաստանի նախագահը կապել է առաջին հերթին աշխարհակական զարգացումների եւ հնարավոր բարդությունների եւ բացասական հետևանքների հետ։ Մասնավորապես Բելարուսում եւ Ղրղստանում ներքին անկայունությունը Վլադիմիր Պուտինը փոխկապակցել է արտաքին միջամտության հետ, իսկ Արցախում տեղ ունեցած պատերազմը որպես տարածաշրջանի սպառնացող վտանգ, ինչպես նաև հապկի անդամ երկրի ներգրավվածության հետ կապված բարդություններ։ Բավականին հետաքրքիր հայտարարություն է կատարել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Իմամ Լոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նա հայտարել է, որ Ռուսաստանում բարձր են գնահատում Արցախում Արցախում ռուսական լեզվին պետական կարգավիճակ տալու ուրեմն գաղափարը։ Իհարկե դերևս այս որոշումը կայացած չէ, բայց ընդհանրապես մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի մեր բնակչությունը հնարավորինս կրթված լինի։ Եվ ժամանակին նաև մեր սխալն է եղել, որ հապճեպ 1-2 օրվա ընթացքում փակել ենք բոլոր ռուսական դպրոցները։ Իհարկե պետք է Արցախում լինել եւ ռուսական դպրոցներ, եւ անգլիական թեկումով, եւ գերմաներեն, եւ այլն, եւ այլն։ Ինչքան ավելի կրթված լինի մեր բնակչությունը, այնքան ավելի կայուն է լինելու թե քաղաքական, թե սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Կրթվածության մեջ երբևիցե որևէ վտանգ չի եղել։ Սա մենք պետք է շատ լավ հասկանանք եւ այս ուղությամբ տանենք համապատասխան քայլեր, առավել եւս որ հայ ժողովուրդը սփյուռքային ժողովուրդ է եւ ավելի շատ մարդ է ապրում դրսում, քան ներսում։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը նաեւ Արցախյան այսպես ցակում ունեցող բազմաթիվ միլիոնավոր է կարելի ասել հայերի հայրենիք է դարձել։ Անցած օրերին կրկին թեժացել է գերտերությունների եւ տարբեր ուժային կենտրոնների մրցակցությունը։ Մի հետաքրքիր վերլուծություն կարելի ասել նաև փաստաթուղթ զարգացման փաստաթուղթ է հրապարակել ՆԱՏՕ-ն որտեղ քննարկվում է հիմնականում, այսպես ասած, ՆԱՏՕ-ի վերլուծական այդ կենտրոնի եւ առաջատար մասնագետների կողմից հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռեֆորմների եւ նրա ռազմավարության եւ մարտավարության մեջ մցվող փոփոխությունների մասին ուրեմն համապատասխան զեկույցը մինչեւ 2030 թիվը։ Սա ինքնին շատ հետաքի զեկույց է մոտ 70 էջանոց, որտեղ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը նշում են որ, որպես կարևորագույն մրցակիցներ եւ նույնիսկ թշնամիներ ՆԱՏՕ-ի համար։ Չինաստանը այնտեղ նշված է որպես կարևոր մի պետություն, որը փաստորեն խարխլում է հյուսիսատլանտյան պետությունների այդ հանրության դիրքերը եւ շահերը բազմաթիվ տարածաշրջաններում, նույնիսկ Անտարկտիկայում, Աֆրիկայում, իսկ Ռուսաստանը փաստորեն նշված է որպես ամենամեծ ռազմական այսպես վտանգ մինչև 2030 թիվը հատկապես կարևորվում է Ռուսաստանի ռազմական, այսպես վախ, վախեցնող, այդպես էլ նշված է, մտահոգող ռազմական գործողությունները տարբեր տարածաշրջաններում Սև եւ Բալտիկ ծովերի, ինչպես նաեւ միջերկրական ծովի ավազանում այդ թվում նաեւ իր սահմանների շուրջ։ Ասեմ, որ այդ մրցակցությունը արդեն իսկ դրսևորվում է մի շարք տարածաշրջաններ։ Հիշում եք մենք քննարկել ենք Մոլդավիայում ընտրությունները եւ այն, որ այնտեղ իշխանության է եկել արեմտամետ քաղաքական գործիչ, ուրեմն այդ կինը Մայա Սանդուն, որը արդեն իսկ մի շարք կարևոր աշխարհակահաղական հայտարարություններ է արել։ Օրինակ, նոր նորընտիր նախագահ հայտարարել է, որ մեզ նեստրից պետք է ռուսական խաղապանները դուրս բերվեն նշել է որ նրանք պետք է փոխարինվեն ԵՀԿ-ի պետություններից կազմված ինչ որ ստորաբաժանումներով բնական է որ այս հայտարարությունը անմիջականորեն արձագանք է առաջացել Ռուսաստանում Մարիա Զախարովան ԱԳՆ-ի խոսնակը Ռուսաստանի Դաշնության հայտարարել է, որ նման հայտարարությունները որևէ ձև չեն նպաստում խաղաղության եւ կայունության պահպանմանը, մեզ նեստրում նշել է, որ կա համապատասխան մեխանիզմներ եւ դրանցով պետք է առաջնորդվեն կողմերը քննարկելով իրենց հարցերը արձագանք եղել նաեւ մեզ նեստրի մոլդովական հանրապետության նախագահի կողմից ով նույնպես դատապարտել է նման հայտարարություն նշելով որ այդ հայտարարությունը միմիայն կբարձրացնի իրավիճակը տարածաշրջանում ասեմ նաեւ այն որ և, Մոլդավիայի նոր պաշտպանության նախարարի գլխավոր խորհրդականը նշանակվել ԱՄՆ-ի քաղաքացի։ Այսինքն այս ամենը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մեզ Նեստրում եւ Եվրոպայի այդ մասում իրավիճակը եւ մրցակցությունը գերտերությունների միջև թեժանալու է։ Գրեթե նմանատիպ զարգացումներ տեղի ունեցել նաեւ Ուկրաինայում, ասեն որ նախատեսվում են բավականին լայնածավալ Ուկրաինա-ամերիկյան զորավարժություններ մոտակա շաբաթների ընթացքում եւ ինչն է հետաքրքիր հատուկ ուշադրություն է դարձվելու հակաօթային պաշտպանությանը ասեն որ ամերիկյան կողմը մտադիր է այդ զորավարժություններին ներգրավել նաեւ MQ-9 Reaper անօթաչու թռչող սարքը, որը թարգվում է որպես հնձվոր, որ Սա շատ ուժեղ զենք է եւ փորձ է կատարվելու ճեղքել ուկրաինական հակաօթային պաշտպանությունը եւ եթե դա ստացվի, ապա ել ավելի ուժեղացնել այդ հակաօթային պաշտպանությունը, իհարկե հիմնական շեշտը դնելով հնարավոր ռուսական, այսպես ասած, միջամտության, միջամտությունը կանխելու հարցերին Սրա հետ մեկտեղ հատուկ ուշադրություն է նաև դարձում, որ այս զորավարժությունները պետք է ուժեղացնեն Արևմտքի եւ Ուկրաինայի պաշտպանությունը Ռուսաստանի ցև ծովի ավազանում եւ Ղրիմից։ Այսպիսի ուրեմն նպատակներ կա եւ բավականին տարօրինակ հայտարարություն արել նաև Ուկրաինայի ներկայացուցիչը Մակում Սերգեյ Կիսլիցան, որը հայտարարել է, որ երկրորդ աշխարհամարտը դա Ադոլֆ Հիտլերի եւ Իոսիֆ Ստալինի համատեղ կազմակերպված եւ համաձայնեցված գործընթաց էր։ Իհարկե շատ այսպես կեղտոտ հայտարարություն է հատկապես հաշվի առնելով քանի միլիոն մարդ է մահացել, զոհվել, քանի ժողովուրդ են ենթարկվել ցեղասպանության։ Բայց այսպեսին է իրավիճակը Ուկրաինայում, երբեմն մեկ ժողովուրդ կազմող ռուս ժողովրդի հետ այդ ազգը հիմա դարձել են ողերիմ ճշնամիներ։ ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների ներքո կարևոր իրադարձություն է տեղ ունեցել նաև 3 ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը հայտարել է, որ գլխավոր դատախազությունը կատարել է համապատասխան հետազոտություններ եւ որևէ խախտումներ նախագահական ընտրություններում չի արձանագրվել։ Առնվազն այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող էին կասկածի տակ դնել ներկայիս ընտրությունների արդյունքները։ Ասեմ, որ Ուիլյամ Բարը Դոնալդ Տրամփի մտերիմ մարդկանցից մեկն է եւ հենց Դոնալդ Տրամփն է նշանակել Ուիլյամ Բարին գլխավոր դատախազ։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ կառույցներ այնուամենայնիվ պահպանում են չեզոքությունը։ Չնայած դրան Դոնալդ Տրամփը չի ճանաչում առ այսօր նախագահական ընտրությունների արդյունքները եւ փորձելու է պայքարել միջև վերջ, ինչպես ինքը նաեւ նշել է իր Twitter-յան էջում։ Ասեմ, որ հետաքրիր զարգացում է տեղ ունեցել նաև Քրդստանում։ Քրդստանում է գտնվում Միացյալ Թագավորությունների կամ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարը, ով հանդիպումներ է ունեցել նաև Քրդստանի իշխանությունների ներկայացիչների հետ։ Այս ամենը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ անկախ կարգավիճակից, անկախ նրանից ճանաչված է երկիրը թե չէ, եթե կան աշխարհակական շահեր, նրանք անպայման կապեր են հաստատում մեկը մյուսի հետ ճանաչված եւ չճանաչված երկրները սա մենք միշտ պետք է մտապահենք այսպիսին էին հիմնական զարգացումները թանկագին բարեկամներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ աստված պահապան մեր երկրին լավ եղեք